Jonen kasuan bere bosgirren barin uh, galdea da. Uh, eta gainera beste lauak ze motako uh, erabakiak izan ziren, eh, biziki ezko jaka, eta itzaki biziki politikoak eh, uh, izan ziren uh, delibero batzutan unidatzia zen. Eh, uh, Ioneko ino euskara irakortzen zituela egunkariak eta olako argumentazio batzuk ikusiak izan dira Ionen kasuana. Uh, bon, be, espero dugu ala ere, eh, um, bosgerren galde honetan uh, zerbait berri uh, emanen dela, baina ikusizeta uh, prokuradorearen posizioa, okanduen posizioa uzi denborana, no, ikusiko uh, zera baki hartuko duten uh, uh, epaileak. Eta ibonen kasuan berdin, eh, uh, uh, uh ibonek eh, ditu bi uh, medikuk, uh, justiziak galetzen dituen ez, eh, espertiz bi medikuk eh, eskatzen behan dute, ez, eh, zela kompatibla presondigarekin, eta zespero dugu ez, erantzun baiko bat beraren zatete bai.